cerbai signaloi por bona memor capablo malcovritai. Quelcae homoi povas memorteni informoin bone, aliai malpli bone. Tivi differenzoi en la memor capablo havas contexton cun certae signaloi en la cerbo. Ciel tion el trovis svisai esploristoi por sia studajo, quiu jus aperis en faca periodajo, la sciencistoi recrutigis apenau mil quincent partoprenantoin, en la agio inter dec hoc cae tridec quin jaroi. Dum la partoprenantoi rigardis septec du bildoin, quiuin ili devis memorteni, La faculoi registris per moro i ilia in zerbain activezoin. Seque, la partoprenantoi devis elvoci laueble multain bildoin el sia memoro. Lau informo de la Universitato de Basileo, inter la test personoi aperis grandai differenzoi en la memora productivo. Cai dumbla en memorigado de la informoi, cai ce la pli posta el vocado, la esploristoi constatis en e cerbai regionoi rectan contexton inter la memora productivo cae la cerba activezzo. Personoi cun pli bona memora productivo montris laula studajo pli fortan activigon de cerbai areoi kiel exemple la hippocampo. Ce aliai cerbai regionoi en la malantaua cerba scelo, kiui gravas por la memoro, aliflanque ne montrigis tia contexto. Ili estis same activai ce personoi cun pli bona memor capablo, cae ce tiai cun mal pli forta memor capablo. Crome, la faculoi povis identigi en la cerbo funcciaen retoin, ciui estas cun noditai cun la memora productivo. Tiui retoi consistas el diversae cerbae regionoi qui communicas inter si por ebligi complexain procesoin kiel exemple la enmemorigadon de informoi. La ekkonoi helpas al ni pli bone compreni kiel ek estas differenzoe inter homoi rilate alla memora productivo, diras la unua autorino de la studaggio la cerpitae datumoi, estas crome tre signifai por estontai esplorai laboroi, kiwi celos trovi contexton inter biologiae etsoi, kiel exemple geneticae marciloi, cun cerbae signaloi, scribas la faculoi. La cerbae signaloi de un uopa persono, tamen ne permessus reconcludoin prities memora productivo.